keyingi qoida vaqf to'xtash vaqf nima oyatlar orasida to'xtab nafas olish qanday joylarda vaqf qilinadi ushbu to va jim alomatlaridan biri bo'lgan joyda vaqf qilinadi ko'p joyda lom alif shu oyatni o'rtasida keladi shu lom alif bor joyda to'xtashlik kerakmas qo'shib o'tib ketilsin degan ma'noni bildiradi unda to'xtamaydi lekin to va jim harflari qo'yilgan oyatda demak to'xtashlik kerak ekan vaqf uch xil bo'ladi sukunlik hay havas alif va sukun bilan qanday joylarda sukunlik hay havas bilan vaqf qilinadi vaqf qilinadigan kalimaning oxirida hoyi havas suratida yozilgan ya'ni t deymiz kichkina t bo'lsa hoyi havas h bilan vaqf qilinadi misol narun hamiyatun va aqimis solata bu so'zlar qanday o'qiladi o'qilishi narun hamiya aslida narun hamiyatun edi lekin hamiyatunning tsi hga aylanib ketadi vaqf qilingan paytda narun hamiyah bo'ladi ba'zilar narun hamiyah yoki narun hamiyah deb hni yoki hni chiqarib aytadi bu noto'g'ri yumshoqqina h bilan chiqarishlik kerak narun hamiya bilinar bilinmas keyingi qoida ham va aqimis sola va aqimis sola deb o'qiladi qachon alif bilan vaqf qilinadi vaqf qilinadigan so'zlarning oxirida fathalik tanvin yoki alif bo'lsa alif bilan vaqf qilinadi misol basiro aslida basiron edi lekin tanvinning nuni tushib qoladi o'sha oyat to'xtagan paytda basiro deb o'qiladi keyingi misol uqubaha bu yerda ham xuddi shunday uqubaha deb to'xtatiladi qachon sukun bilan vaqf qilinadi javob yuqorida o'tgan ikki suratdan boshqa har bir o'rinlarda sukun bilan vaqf qilinadi mana yuqorida ha hoy havas bilan to'xtaladigan vaqfni aytdik hamiyah deb keyingisida alif bilan to'xtaladigan vaqfni aytdik basiro deb undan tashqari boshqa vaqtda demak doim sukun bilan to'xtalinar ekan misol min qoblika mu'minina bu so'zlar qanday o'qiladi oxirgi harflarning harakatlari tushirilib sukun bilan o'qiladi bundoq min qoblik min qoblik mu'minin mu'minin aslida mu'minina edi lekin mu'minin deb to'xtalinadi qo'shimcha qo'shimchani o'tamiz vaqfga tegishli qoida sukun bilan vaqf qilingan so'zning oxirgi harfi kasralik nun yoki kasralik ro bo'lsa kasraga moyilroq bir tovush chiqarib vaqf qilinadi misol fasmaun akroman nadir nakir agar oxirgi harf zammalik nun bo'lsa zammaga moyilroq bir tovush chiqarib vaqf qilinadi nastain nastain agar oxirgi harf tashdidlik bo'lsa tashdid ustidagi harakat zamma bo'lsa zammaga moyilroq fatha bo'lsa fathaga moyilroq kasra bo'lsa kasraga moyilroq bir tovush bilan vaqf qilinadi misol valajan jann vatab bilhaq qaytaraman vala jann vatab bilhaq bulardan boshqa o'rinlarda xolis sukun bilan vaqf qilinaveradi